أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا واوني وَالِي وليوبي وسهيم يَا كِتَابُ wanaamini masanamu na shetani na wanawasema waliokufuru kuwa hao wameongoka zaidi katika njia kuliko walioamini ulaika alladhina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira hao ndiyo Mwenyezi Mungu amewalaani na ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani basi hutamwona kuwa na mwenye kumnusuru am lahum nasibun min almulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira au wanayo sehemu ya utawala basi hapo wasingewapa watu hata tundu ya kokwa yatende am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما au wanawahusudu watu kwa yale aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake basi tuliwapa ukoo wa Ibrahim kitabu na hikma na tukawapa utawala mkubwa faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu وكفى بجهنم سعيرا Basi wapo miongoni mwao walioyaamini na wapo walioyakataa na jahannam yatosha kuwa ni moto wa kuwateketeza. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا حَقِيقَةً wale waliozikataa ishara zetu tutawaingiza motoni Kila zitapoiva ngozi zao tutawabadilishia ngozi nyingine ili waionje hiyo adhabu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Na wale walioamini na wakatenda mema tutawaingiza katika pepo zipitazo mito kati yake kwa kudumu humo milele.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 Hakika haya idhini Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia mwenye kuona ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila, enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wenye madaraka katika nyinyi na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hebu huwastajabii hawa waliopewa sehemu ya ujuzi wa kitabu, wanavyoridhia ibada ya masanamu na shetani, na wanavyosema kuwa hao waabuduo masanamu ni afadhali wameongoka kwenye njia kuliko waislamu wenye kuamini hao ndiyo aliyowatupa Mwenyezi Mungu na akawafukuzilia mbali kutoka kwenye rehema yake na mwenye kutupwa na Mwenyezi Mungu na akatolewa kwenye rehema yake basi kabisa huyo hana wa kumnusuru na kumlinda na ghadhabu ya Mola wake mlezi hao wamekoseshwa neema ya kuifuata haki kama walivyokoseshwa na utawala na lao wakipewa utawala hawanufaishi watu hata chembe. Na vipi watu hawa wanavyoonea maya wa arabu Na wakaona ni jambo kuu kuwa Mwenyezi Mungu alivyowapa fadhila yake kwa kuwatolea nabii kutokana nao, na ilhali Mwenyezi Mungu alimpa Ibrahim na ukoo wake, naye ni baba yenu, Mayahudi na Wakristo na baba yao Waislamu pia. Kitabu kilichoteremshwa kwa ufunuo na unabii na utawala ulio mkubwa. Miongoni mwa waliopelekewa Nabii Ibrahim na ukoo wake, wapo wenye kukiamini kitabu kilichoteremshiwa kwao, na wapo waliokipa nyongo wakajitenga nacho. Na jaza ya hawa wenye kujitenga na wito wa haki ni jahannam yenye moto wa kuteketeza. Hakika wanaopinga hoja zetu zenye kubainisha wazi wazi na wakawakanusha manabii, tutakuja watia kwenye moto utakaobabua ngozi zao. Na kila zikisita kuhisi adhabu Mwenyezi Mungu atawabadilishia ngozi nyingine mpya ili machungu ya adhabu yabaki yakiendelea. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye ushindi katika mambo yake na mwenye hikma katika vitendo vyake. Humuadhibu mwenye kumpinga na akabaki na upinzani mpaka kufa kwake. Qurani tukufu imeitangulia sayansi ya kisasa. Ikathibitisha kuwa katika ngozi, mishipa ya kuhisi, yani navo, imetanda kama wavu, na hivyo hupokea mishipa yote ya kuhisi machungu, joto na baridi na mengineyo. Na hayo, hayakujulikana ila hivi karibuni. Na ambao walioyasadiki yaliyowajia kutoka kwa Mola wao mlezi na wakatenda vitendo vyema, tutawalipa kwa imani yao na vitendo vyao na tutawaingiza katika mabustani ya peponi yapitayo mito chini ya miti yake uhai wao hauna kikomo kabisa. Nao humo, watakuwa na wake waliotahirika na kila la aibu na uchafu. Tutawapa uhai wa starehe chini ya vivuli vizuri vya kudumu, waishi maisha mema, yenye neema isiyokwisha. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrishini nyinyi waumini mrejeshe vyote mliopewa amana kutokana na Mwenyezi Mungu au kutokana na watu kwa wenyewe kwa uadilifu. Basi msifanye jeuri katika kuhukumu. Haya ni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu mlezi. Basi yafanyieni pupa kuyafuata. Bora ya mawaidha ni yanayotokana na yeye. Hakika Mwenyezi Mungu daima ni mwenye kusikia yasemwayo. Ni mwenye kuyaona yatendwayo. Basi anamjua anayerejesha amana na anayefanya khiana na anayehukumu kwa uadilifu na anayefanya jeuri na kila mmoja atamlipa kwa tendalo. Enyi sadiki aliyokuja nayo Muhammad, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wale wanaotawala mambo yenu miongoni mwa Waislamu wanaosimama juu ya haki na uadilifu na wanatekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu na mkizozana katika jambo baina yenu basi rejeeni kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake ili mpate kujua hukumu yake. Kwani yeye Mwenyezi Mungu amekuteremshieni kitabu chake na mtume wake amebainisha hicho kitabu. Na katika hayo ipo hukumu ya hayo mnayokhtalifiana kwayo. Haya ni kwa mujibu wa imani yenu kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na haya ndiyo bora kwenu ili mpate kuongoka kuendea uadilifu katika mnayokhtalifiana kwayo. Na mwisho wake ndiyo mzuri zaidi. Kwani hivyo ndiyo kuzuia zisitokee hitilafu zinazopelekea ugomvi na upotovu.